الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ve kulle bid'atin dalale. Esma Esmaullahul Husna. Esmaullahul Husna Beşinci dersteyiz bugün. Dört ders bundan önce işledik. Bugün beşinci dersteyiz. En son işlediğimiz on sekizinci ismidir El-Hak. Bugün on dokuzuncu ismi işleyeceğiz inşallah. Allah nesip ettik, ettiği kadar da bugün devam ederiz. 19. isim Allah'ın güzel isimlerinden El-Hakem. El-Hakem. Bir de ne var? El-Hakim. Bir de ne var? Hayrul Hakimin. Bu üçü birbirine yakındır. El-Hakem, El-Hakim, Hayrul Hakimin. Hakem hüküm veren hakem hükmü verir. Allah Teala hükmü versene nasıl verir? Adaletli verir. Hayrul hakimin ona tabidir. Sifadır. Neyin? Hayrul hakimin hakemin neydir? En güzel hükmedenlerin nedir? Allah Teala en hayırleridir. Hayrül hakimin bir yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama hakem birkaç yerde geçiyor. Diyor fasbir hatta yahkumallahu beynena ve huve hayrul hakimin. A'raf 70 87. Ay ayette geçiyor. A'raf surasında. Diyor sabret Allah aramızda en hakemlerin en hayırlısıdır. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّ اللّٰهُ وَالْحَكَمُ وَاِلَيْهِ الْحُكْمُ Sahih bir hadiste bu Davud rivayet ediyor. Şimdi hakem nedir? Hüküm verici. Hüküm veriyor. Hakim. Diyoruz hakim. Mahkemede hakim nedir? Kanunları uygulayandır. Yani adaletli bir yemin edilmiş bir insan bu üçte kanunları, düzenleri okuyor. Ondan sonra adaleti simgesidir orası. Adalet orada sağlanır. Nerede? Mahkemede. Adı neden mahkemedir? Yani iki tane hüküm vermekle ilgili alana mahkeme değildir. Muhakeme oluyorlar. Yani ne oluyorlar? Sorguya çekiliyorlar. Birden de orada hüküm veriyor. Onun da adı nedir? Hakimdir. Bu nerededir? Ha? Anayasanın, insanın kurduğu mahkemelerde. Eydi şeriatın getirdiği düzende ne derler ona? Kadı. Kadı nedir? Kava'ten alınmış. Arapça. Kava nedir? İki meselenin hükmünü vermektir. İki meselesin, iki mesele ihtilaflı var. Bunun noktasını koymaktır. Yakdi Bu meselede son noktayı koyar yani. Bitirir işini. Eydir. İnsan oldu, kazidir. Hüküm Allah'a veren ver, ve has bir meseledir. Hüküm. Hakem Allah'a has bir isimdir. Hakim o da Allah'ın bir ismidir. Hikmet sahibidir yani. Hükmü verse hikmetle verir. Ama hakem Allah'a has bir addır. Onun için bir taneyi olmaz çağırırım hakem. Onun için Ebu Cehil'in adı Ebel Hakem. Hakemin babası. Hem de hakem değil, babalarıdır hakem. Allah ne kadar yani bu onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin Fıran'ı Ebu Cehil'dir. Onun için Allah Teala ebel hakem olmaz. Allah'tan başka hakem olmaz. Yani bir tane adını hakem koysak olmaz. Abdül hakem diyeceğiz ona. Hakemin kulu. Nasıl Rahman, Allah, Halik, Cabbar. Bunlar Allah'a has adlardır, isimlerdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in adını neye değiştirdi? Ebel Hakem'den Ebu Cehil. Ebu Cehil. Yani cehil, cehaletin babası. Cehaletiyle meşhurdur. Ne de cahildir Allah'ın emirlerinde. Çor çoruna karşı çıktı. Çor çoruna da gitti ateşe. Kıyamet günde diğer Ya Rabbi ayette geçtiği gibi niye beni çor ateş attın? Diğer sen unuttun bizi dünyada. Görmedin ayetlerimizi, emirlerimizi. Biz de sen bir gün unutulursun. Onun için hakem Allah has bir isimdir. Hakem nedir? Hüküm verir. İyidir. Bir, bu evreni Rabbil Alemin yaratmışsa hükmünü de en iyi şekilde kim verir? Allahu Teala. Onun için Allahu Teala nedir? Hayrul hakimindir. Neyle hüküm verir? İki meselede hüküm verir. Rabbil Alemin. Kulla ilgili. Bir, kendisiyle kulun arasındaki hak hukuk. iki kulların arasındaki hak hukuk. Allah'tan kulun arasındaki hükmü kim verir? Kıyamet gününde terazinin başında yine Allah Subhanahu teala. Hakemdir. Ben seni yarattım, rızkını verdim. Ne yaptın? Onun için Hadiste geçtiği gibi çünkü orada sen karşı tarafta terazinin önünde dünya gibi değil edebiyet yapmak yoktur. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hakkımı halal edin. Ne hakkımız var ya Resulullah sana? Tam tersine senin hakkın var üzerimize. Bizi bu dine din, dini tanıttırdın. Senin vasıtanla bu dini tanıdık. Diyor ki belki olabilir ki iki tane bir husumatu var birbirlerinden Geldiler ben hakemlik yaptım onları için. Belki biri birisinden daha fazla haklı olduğu yerde edebiyet yapamadı, anlatamadı derdini. Diğeri daha haksız olduğu yerde edebiyet yaptı. Ben de zahire göre hüküm verdim. Hata ettim, hakkımı halal etti. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul olduğu için, bu meseleleri bildiği için işini ne alıyor? güventiye alıyor. Şimdiden halallık istiyor kullardan. Ama çitene edebiyet yapsa dünyada yapabilirsin. Bak Resulullah'ın yan önünde bile edebiyet yapabilirsin, kendini kurtarırsın. Ama terazinin önünde edebiyet yapsan elin seni yalanlar. Gözün sana şahitlik eder. Kulağın seni yalanlar. Değil mi? Yani mehfi, gizli bir şey yoktur. Her şey tunşar yani yayılmış. Her şey meydandadır, ortadadır. Yevmen nüşur kıyamet günde bir adı neşr olunmuş. Yani her şey meydanda günü. Yoktur meknun, cizli, kapalı. Hazine meknun olur. Hazine ne olur? Her zaman kapalı saklam yere koyarsın. Kasaya koyarsın onu. Adı üzerindedir. Ama kış e, kıyamet günü aksidir. Her şey meydandadır. Eydi kim hakem olur? Orada Rab, Rabbil Alemin'le kulun arasındaki hükmü kim verir? Yine Rabbil Alemin verir. Ama o nedir? Hayrül Hakimindi. Ben seni yarattım. Ne yaptın? Yalan söyleyenler olur orada. Ama kafirler yalan söylemez. Bak buradan da müjdeyi de vereyim. Kafirler orada yalan söylemezler. Evet diyorlar. Hak olmuştu bizim üzerimize azap. Ayette geçtiği gibi. Ama kim yalan söyler? He? Bu Müslümanlar yalan söylerler ki her şeyi biliyorlar bu ümmetin Yahudileridir. İlimleri var amel etmiyorlar. Orada da zannedenler bu laf zambazlığından geçer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ilk önce kıyamet gününde üç tane için ataş ne olur? Hazırlanır. Üç tane için. Birisini allah Teala getirir. Kur'an okuyandır. Diğer gel bakın ben seni yarattım. Nimet verdim, ilim verdim, ses verdim, hafize verdim. Ne yaptın? Kur'an ezberledim ya Rabbi. Senin için ezberledim. Senin için Kur'an'ı okuttum. Allah subhanahu wa kezept. Yalan diyorsun. Sen okuttun desiler bu okutuyor, ilmi var. Sesi güzeldir ve dediler dünyada adaleti gereği hakkını aldın sen. Dünyada her şey istediğinin sesi güzeldir. Ama sen ne dedin? Onun için dedin, onun için yalan diyorsun. Senin bu mazeretin geçerli değil. Atın buna taşa. Yüz üzeri sürüklerler ateş atarlar. O birisi nedir? Cihad ettim senin için. Ne der allah Teala? Yalan diyorsun. Kedep ne yaptın? Desiler bu yiğittir, aslandır ve dediler. Tarihe de geçti adı. Atın ateşe. O birisi neydi üçüncü? İlim. İlim, ilim. İlim okuttum ha? Ha? Ha, alimdir. Alimi getirirler. Diğer işte ilim okuttum insanlar belediyesi. Yalan diyorsun. Çidesiler bu alimdir. Bugün de görüyoruz. Çok var böyle. Ne oldu? Onu da yüz üzeri atarlar ateşe. Bak Allah Teala hayrul hak. Bunlar hak etmişler mi? Hak etmişler cezalarını aldı. Ama mümine gelirken Allah Teala kendi hakkını ne yapar? Hayrul hakimin olduğu için aynen zamanda erhamer rahimin, raufur rahim olduğu için ne yapar? Çok hakkından Allah Teala affeder kullarını. Sitreder. Kendisiyle kul arasında. Ama mazeret hicret kalktıktan sonra kabul etmez. Bak bu üçünden kabul etmedi. Çünkü bunlar işi biliyorlar. Ama hakikaten cahilden Allah Teala mazureti kabul eder. Ama kuldan kulun arasında Allah Teala hayrul hakimindir. Ben kendi hükmümden affettim. Kuldan kulu gidip kuldan halallığı dileyeceksin. Onun için cehennem ateşinden e, hesap bittikten sonra kitabını aldın, sağ koluna git cennete dediler seni. Sen de taburun içine girdin, muazzez, mukarram seni nereye götürüyorlar? Cennete. Gelirsin, sirattan da geçtin, kurtardın. Gelirsin cennetin önünde bir alan var, ona dederler ne derler? Kantara. Orada bekler her çeşit ümmet, kapı açılsın. Orada kapı açılır. İlk önce Resulullah girer. Ashab ve evliyaullahlar girerler. Ondan sonra müminler girer. Seni melekler ayrılırlar. Sen sana izin yok. Nasıl izin yok? Bende tezkerem var. Rabbil alemin dedim bana. Olsun. Senin kul hakkı var üzerinde. Döner kul Rabbil alemine. Ya Rabbi diyer sen bana izin verdin. Bunlar bırakmıyorlar kapıda çıkıp melekler beni. Diğer senin üzerinde kul hakkın var. Ben kendi hakkımı affettim. Kul kendisi affetmesi lazım. Git filan oğlu filan üzerinde hakkın var git o seni affetsin. Bunu kim yapar? He? Ya Rabbil Alemin diyor ki ben Rabbil Aleminim. Hakkımı affettim. O kul da Ahmet sen de affet Mahmud'u. Bak bu hayrul hakimin değil. Hayrul hakimin adaleti gereği bırakır. Yine adaleti gereği çizsiniz, her de cennetliksiniz. Zaten ateşe giden hakkı yoktur. Çiniz de cennetlisiniz. Ne olur? Allah Teala onun da kalbine rahmet çalar, o da seni affeder. Gördük mü ne kadar Allah hayrul hakimindir. Hakem hayrul hakimin. Bu da Allah Teala'ya has bir sıfattır. İnsanoğlu ne kadar bak ne kadar kadı olsun şeriat devletinde ne kadar bugün de dünya devletinde e, çok sağlam hakim olsun yine neye muarrazdır? Zulma muarrazdır. Zulmü yapabilir, nefis bırakabilir. cizdanıyla şey ne meşhur kavulları var. Ne diyorlar? cizdanıyla vicdanı arasında sıkışabilir. Vesaire. Ama nedir? Hayrul hakimin kimdir? bir miskali zerre onun yanında kulların olmaz, zulmü uğramaz. O da kimdir? Rabbil alemindir. Eydir bunu bildik. Bu güncel hayatımıza nasıl yaşayacak? imanı hayatımıza nasıl yaşayacak? Yansıyacak? Nasıl Allahu Teala'ya bu sıfatla kulluk edeceğiz? Şimdi sen bilsen Allah hakemdir. Hem de hakemlerin en hayırlısıdır. O zaman ne yaparsın? Karşısına neyle çıkarsın Rabbil Alemin? İstediği gibi bir kul olmakla çıkarsın. Zulmetmezsin ne nefsine ne atrafına. Ne de Rabbinin hakkını. Onun için Müslümanlar alim olanları içinde Allah'tan en fazla korkanlardır. Neden? Çünkü hakkıyla Allah Teala'yı takdir ediyorlar. Eğer ben biliyorsam Allah'tan başka hiç kimse zulmet yani Allah sadece zulmetmez. O zaman ben başkalarına döner miyim? Başkalarının hükmünü arzu eder miyim? Değil mi? Allah bir meselede noktayı koymuşsa hem de hakkıyla koymuşsa ne yaparız? Başka yerde hüküm arar mıyız? Allah demiş de bu böyledir. Buna teslim oluruz. Onun için bazı imanı zayıf olanlar Allah'ın hükmünü he, edebiyetle, akıl mantıkla, e bu zamanın şartlarıyla ne yapıyorlar? İnsanlara güzel süslüyorlar. Yani de insanlar işte nefislerine kapılıyorlar. Bunu hükmü kabul ediyorlar. Bu da nedir? yanlıştır. Doğru olan nedir? Allah subhanehu teala her şeyi miskal zerresiyle hükmü koymuştur. Mühkem koymuştur. Allahu Teala en hayrul hakimindir. Onun hükmüne dönmemiz lazım. Ondan dolayı mümin bu ismi yansıtır kendi hayatına hiçbir zaman ne yapar? Miskal zerre zulmetmez. Ne kendine ne Rabbinin hakkını. Böyle bir Rabbimiz var iken var ise o zaman ne yapacağız? Hakkıyla ona kulluk yapmamız nedir? Vaciptir. Evet bu da hakem hayrul hakimin Allah'ın en güzel isimlerinden birisi. Allah subhanehu ve teala'den umid ederiz, rica ederiz. Bizi bu ismi Kur'an'ın fıkhını, fıkh, fıkhını ve amelini bize nesip etsin. Ki hakkıyla bu meselede Rabbimize kulluk edelim. Evet, 20. isim nedir dedik? El-Hakim. Hakim nedir? Hüküm, hakim hikmetle hüküm verendir. Hakim, hakem hüküm verendir. Hakim nedir? Hikmetle hükmünü verendir. Bu da hakim kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de dokuzan kusur yerde geçmiştir. Dokuzan kusur yerde geçmiştir. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا İnneke ente entel alimul hakim. Melekler dediler. Bakara surası 62. ayette. Allah'ım seni tenzih ederiz. Bizim ilmimiz yoktur senin ilminin yanında. Bize ne öğrettin onu biliriz. Çünkü sen alimsin, hakimsin. Birçok yerde Allah subhanehu teala isimlerini çift getirir. Ayetin sonunda o konunun anlamıyla ilgili. Alimsin, hakkıyla her şeyi bilersin, hakimsin, her şeyi ne yaparsın? Yeri yerine koyarsın. Hakim hikmetten alınmıştır. Yani hikmet nedir? Hikmet Türkçedir. Arapça kelimedir. Türkçede oturmuş terimi. Hikmet. Bu hikmet sahibidir. Hikmetin tanımı nedir? En meşhur tanımı, en kapsamlı tanımı bir şeyi yerine koymaktır. Bu hikmettir. Ne yerinde olsa bu ne olmuş? Akıl mantıktan olmuştur. O yeri hak etmiştir. Yani bu bardak su içmek için olmuşsa bu bardağın yeri nasıl bir yere koyulur yüksek yere koyulur. Ayağın altında olmasın, kırılmasın, yere atılmasın, üste koyulur. Bu bardağı burada görsen, evet bu hikmetle bura koyulmuş deriz. Bu çiçeği masanın üzerinde görsen bu hikmetle koyulmuş. Bu çiçeği kapının ayak ayakkabılığının önüne koysan ne derler? Ya bu hikmetsizliğe bak derler. Bu çiçek bura koyulur mu derler. Yani her şeyi yeri yerinde oturdana ne derler? Hakim derler. Yani hikmette hikmette uzmandır. Yani sadece hikmette uzmandır. Buna ne derler? Hakim derler. İyidir Allah subhanehu teala her şeyi yeri yerine koymuş mu? Koymuş mu? Her sözü haktır. Haktır. Her yarattığı haktır, haktır. Her fiili haktır, haktır. Her yaptığı iş nedir? Hikmetle yapılıptır, dikkatle yapılıptır, ince meseleyle yapılıptır. Onun için dedik ki bu güneşimiz bir semtin bize yakın olsaydı yer üzerinde insanlar, canlılar yanardı. Bir semtin daha irakta olsaydı, daha uzakta olsaydı bir semtin ha ne olurdu? donardık. Eydir bunun için böyle yapmıştır. Hikmet, Allah hikmet sahibi. Onun için Allah'ın şeriatı nedir? Hikmetle kurulmuştur. Allahu Teala'nın her şeyi nedir? Hikmettir. Her şeyi hikmetten olmuştur. Bedenimize baksak bütün organlar nasıl çalışıyorlar? Hepsi yeri yerinde oturmuş hikmetle her çeşit, hepsi yeri yerinde görevini yapıyor. Bu dünyada denizlerin altında, dağlarda, yerin, yerin içinde bitkiler, bütün mevcudetler, bu kainatlar, evren nasıl çalışıyor? Hepsi hikmetle çalışmış. Yani nedir? Yeri yerine oturtulmuştur. Milyonlarca gezegenler var semada hiçbirisi birbiriyle ne kaza olmuyor. Neden? Çünkü hikmetle olmuştur. Onun için allah Teala nedir? Hakimdir. Hakimle hakem birbirine nedir? Dedik paraleldir. Ama hakem Allah'a hastır. Hakim kula da verilebilir. Nasıl rauf, rahim kula verilebilir? Hakim de verilebilir kula. Bir insan da hakim olabilir. Onun için derler Lukman-ı Hakim. Değil mi? Lukman bir salih kuldur. Allah Teala onu bizi bizim için Kur'an'da zikrediyor. Ama nedir? Hakimdir. Hakim nedir? Her şeyi bilir. Eydir Resulullah hakimdir. Evet hakimlerin de imamıdır. Olur. Ama Resulullah, evliya Allah'lar, büyük alimler ne kadar hakim olsalar nedir bunların hikmetleri? Kulun ilmi sınırındadır. Kul Allah yanında nedir? Yaratanın yanında nedir? La şey, hiçbir şey değil. Demek ki Rabbimizin hikmeti nedir? Mutlaktır. Kulunçu nedir? Kısıtlıdır, sınırlıdır, kendine göredir. Onun için bir mümin ne olması lazım? Hakim olması lazım. Müminin hakim olması ne demektir? Önceden Allah'a teslim olmasıdır. Onun için hakim allah Teala her şeyi hikmetle yapmışsa bu da bizim hayatımıza, güncel hayatımıza nasıl yansıması lazım bu isim? Allah'ın bu güzel ismi hikmet bizim hayatımıza yansıması lazım. Bu azim Rabbimiz her şeyi hikmetle yaratmışsa bizim için, hiçbir şey yanlış olmuyorsa bir evrende, nasıl derler saat gibi çalışıyor, her şey saat gibi çalışıyor. Hem de eskiden kurma saatler vardır, mekanik saat, şimdi dijital saat var daha hassas. Allah'ın işi daha hassastır. Her şey yeri yerinde çalışıyor. Eydir böyle bir Rabbimiz var. Bu evreni diyor ki yeri göğü sizin için yarattım. Ey kullarım. Adem oğlunu da mükerrem kıldım. Şerefli kıldım, aziz kıldım. Eydir bunun karşılığını olması lazım. Biz de hakim olmamız lazım. Nasıl hakim olmamız lazım? Her şeyi hikmetle yapıp aklımızı hikmetle çalıştıracağız. Neyi seçeceğiz? hak dini seçeceğiz. Fiillerimizi hikmetle hikmete ölçü edeceğiz. O da nedir? Şeriatın en güzelini alacağız. Allah Teala müminleri vasfederken diyor sözleri duyanlar en güzeline tabi olurlar. Sözü duyanlar en güzeline tabi olurlar. Ne ile güzele tabi olursun? Hikmetle. Onun için hikmet kelimesi bizim bir müminin hayatına yansıması lazım. Her şeyi hikmetle alması lazım. Hikmetle aldığımızda ne olur? Hakkıyla kulluğumuzu yerine getiririz. Böyle bir hakim, mutlak hakim Rabbimizin böyle bir hikmetle amel eden kul hakim olması lazım. Hakim dedik nedir? Hikmet nedir? Yeri yerine. Ondan dolayı kul ne yapması lazım? Allah neyi emretmişse ona uysa hakimlerin imamı olur. E hani dedik Resulullah hakimlerin imamıdır? E biz de onların varisiyiz. Resulullah diyor biz dirhem dinar miras koymarız, ilim koyarız. Onun için peygam alimler peygamberlerin neyidir? Varisleridir. Bir mümin de peygamberin varisi olabilir. Evet olur. Eydir bunda soy, e, mal, mülk geçerli mi? Hayır. Bunda ne geçerlidir? İhlas, sadakat. İlim tabi. İh, ilim, ihlas, sadakat. Bu üçü olduğunda sen peygamberin varisi olursun. İster Türk ol, ister Acem ol, ister İngiliz ol, ister Kürt ol, ister Laz ol, ister Çerçez ol, ister Azeri ol, ister Özbek ol, ne olursan ol. Bu şeyde var mıydı? Resulullah'ın toplumunda da bile bak öz Araplara gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yarımada'da hiç kimse yok. Onun on, onun ondan onun üzerine bile Allah Teala birer örnek bırakmış bize. Ashab-ı kiram içinde. Neyi koymuş? Bilal el Habeşi. Bilal Habeşi, Habeşistan'dandır. Bir çöledir. Allah Teala koydu o müminlerin emiri olsun. İmanda. Bilen. Varis mi? Varistir. Suhayb-i Rumi, Rum'dur. Velev ki Suhayb-i Rum'in asıl babası, sülalesi Arap'tır. Zamanında göç etmişler dedesi ama kendisi Rum, Rumlaşmıştır. O da nedir? Rum'dur. Allah bilir İstanbul'dan gitmiştir yani bizim Türkiye'den gitmiş. Rum'dur. Kim vardı daha? Selmanül Farisi. Farisidir. Allah Teala bunları örnek koymuştur. Bunlar nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem zamanında bile bu örnekler vardır bizim için. Onun için hakiki varis hikmet sahibi olur. Allah bizi hikmet sahiplerinden eylesin hak dini görüp sözlerin, dinin de içinde en güzel sözleri seçmeyi bize nasip etsin. O da nedir en güzel? Ehli sünnetin yoludur. Ehli sünnet de bir şemsiyedir her çeşit. Ben ehli sünnetim diyor. Bunun da hakkıyla, hikmetle ehli sünnet yolu kimdir? Dört imamın yoludur. Allah bizi dört imamın yolundan, ilminden he, ayırmasın. Çünkü dört imamın eteğine sarılan kendisini cennetin kapısında bulur inşallah. Evet. Cirin birinci isim. Allahu Teala'nın en güzel isimlerinden birisi de El Halim. Halim nedir? Hilim sahibi. Eyüp kardeş diyor cezaları, cezaları erteleyen. Şimdi halim nedir? Önce kökeni biz Türkçe'de diyoruz. Bu çok halimdir, selimdir. Değil mi? Halim hilim sahibidir. Yani hilim nedir? Nereden alınmıştır? Yani acele etmez. Zaman tanır. Sabrı çoktur. Onun için ne diyorlar avam? allah Teala'nın en küçük sabrı 40 senedir diyorlar. Yani bu neye cinayettir? Allahu Teala'nın sabrı çok geniştir. Firavun çıkmış diyor ben Rabbiniz mi? İddia ediyor. Rablık. Nemrut Rablık iddia ediyor. allah Teala sabrediyor. Rızkını da veriyor. İşte bu halimdir. Hilim sahibidir. Bunu bütün evrene Rabbil Alemin gösteriyor bu evrenin içinde ne kadar canlı var ise Allah Teala onlara hilimden tahammül ediyor. Ama en çi, çi, çi canlı ki bu hilmi nesibini alırlar en çok kimlerdir? İns ve cin. Hilimde bir genel var, bir has var. Özel var. Genel hilim nedir? Allahu Teala bütün kullarına verir. Bak dedik siz Fıraun, Nemrutlar ne yaptılar? Tağutlar Allahu Teala'nın yerinde yiyorlar, içiyorlar. Allahu Teala'yı da inkar ediyorlar. Çifre ediyorlar, söylüyorlar da var. Allah Teala ne yapıyor bunlara? Sabrediyor. Hicretin kalkıyor, peygamber gönderiyor. Alimleri gönderiyor. Neden? Belki kurtarırlar. Kurtarma şansı veriyor. Ama kendin istemedikten sonra Allah Teala ne yapsın da? Her yolu sana hilmetti, sabretti. O zaman hak ettiğin anda fe inne ahzehu şedidun elim. Alsa çok şiddetten acı bir şekilde insanı yok eder. Ki bu tağutların da sonu ne oldu? Aynen şekilde yok oldular yer üzerinde. Bir de özel ilmi kime var? Müminlere var. Onun için Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem hilme her zaman raufun rahim davet ediyor allah Teala. Diyor sizin size bir peygamber gönderdim. Raufun rahimdir diyor. Nedir? Hilim. Hatta alimler ne demişler? Kaide kurmuşlar. Hilim ilimden öncedir. Yani ilmin var, hilmin yokuysa ne olur? Bir şey yapamazsın. Atrafı bozarsın. Hilmi öğren, sonra ilmi öğren. Hilim çok önemlidir. Onun için hilimle ahlak olur. İlimle ahlak olmaz. İlimle amel de olmaz. Çok insan var dedikçe bir günde Google hoca he? Her ilmi var onda ama ameli yoktur. Bugün de çok insan var. Google gibi ilmi var. Ne tuşu bassan sana veriyor. Ama ameli yoktur. Millet kuş gibi ağzını açıp televizyonda bakıyorlar diyorlar ne kadar güzel konuşuyor. Ama amel yoktur. Hilmi olan ameli olur. Onun için hilim önemli meseledir. 21 yerde Kur'an-ı Allah'ın sıfatı geçmiştir ilim. Diyor ki: "La yu'ahidukumullahu bil-lagwi fi eymanikum velakin yu'ahidukum bima kasabet kulubukum vallahu gafurun halim." Bakara 225. ayette. Allah nedir? Gafurun halim. Allah affedicidir, Helim sahibidir. Allah Teala dedikçe o kulunu hesaba çekerken eski ümmetlerden 70 sene ibadet etmiş demiş seni adaletimle he, rahmetimle yoksa adaletimle hesaba çekeyim. O da bakmış 70 senedir bir gün karıncayı incitmemiş. Ya Rabbi güvenmiş dedi, demiş beni ilmimle ya şey amelimle bir göz nimetini terazinin bir tarafına koy. 70 sene ilmi bir tarafa koy. Göz nimeti ağır basmış. Atın cehenneme demiş. Ondan sonra yer varmış. Allahu Teala'nın merhameti çok geniştir. Bunu niye bize aktardı Rabbil Alemin? İşte biz kim bizim Rabbimizdir? kime kulluk eder onu bilmemiz lazım. Onun için Allah Subhanehu Teala kullarına re, hilm gösterir. Hilm nedir? Ne dedin sen önceden hilimle ilgili? Bak cezaları, cezaları erteleyen. Yani ceza hak etmiş bu burada cezanı olacaktır. Rabbil Alemin ne yapıyor? Hilm ediyor, erteliyor. Hemen vermeyelim. Bir şans daha görürüm. Bu nedir? Halimdir. Onun için Allah Subhanehu ve Teala eğer bizi hilmiyle hilmiyle tahammül etmeseydi biz ne yapardık? He? Biz aninde her çeşit kaybolurdu, yok olurdu. Neden? Hepimiz hak etmişiz cezayı. 70 sene bir göz nimeti ağır bastı. 70 sene göz nimete ağır bastı. Hak etti neyi ataşı? Nerede 70 sene? E biz hepimiz hak etmiş. Ama Allah hilim yapar. Hilim de kime yapar? Kafire yapar. Hatta zaman tanır ona tövbe etsin. Bak Fır'an'a ne kadar Rabbil Alemin. Ne dedi Fır'an'a? Bak Fır'an çıkmış diyor ben sizin Rabbinizim. Musa iyi gönderiyor. Musa da yetmiyor. Musa'nın kardeşini de gönderiyor. Peygamber ediyor. Harun gidin ikisiniz. Taga diyor. Fır'an tuğyan etti. Haddi aştı diyor. فَقُولَا lehu lehu kavlen leyyine. Diyor gelin bu tağut, cebarut kendisini benim yerime koyuyor. Diyor ben sizin Rabbinizim. Bakın ben size rızık veriyorum. Bakın nehirler şeyin ayette geçtiği gibi e, geçiyor Mısır'da benim emrimle. E Allah Teala diyor gidin imişah fekula lehu kavlen leyyine. İmişah bir sözle davet edin onu. Etki tepki yaratmadı. Nedir bu? Hilim değil mi bu? Cezayı erteledi mi? Eyüp'ün gönlü olsun bak. Cezayı erteledi mi Rabbil Alemin? Erteledi. Ne kadar erteledi? Seneler. Bu da yetmedi. Fır'an'a ne gösterdi? Mucizeler gösterdi. İşte gorbalar, değil mi? Kan, dokuz tane ayet geldi. İki tane yumurta, bayazdan, ağaç, ondan sonra işte kanı çevrilirdi vesaire. Dokuz tane ayet geldi. Ne yaptı Fıran? Arttıkça tuğyanı arttı. Ondan sonra saati geldi. Artık hilim yani. Bitti tuğyan etti bu. Geldi. Bu Rabçi kendini Rab sanıyordu. Benim yönetici diyordu sizin yöneticiniz. Hakiki ben rızık veriyorum size. Ene rabbukumul a'la dedi. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Getirdi. Denizin içinde onu boğdu. Rab baktı ki falso Rab tabir caiz ise baktı ki boğulacak olacak. Ne dedi? Vallahi dedi ben de Musa'nın, Harun'un, e, ben İsrail'in inandığı Rabb'a ben de iman ediyorum. Ama el an şimdi mi? Şimdi tövbe kapısı kapandı. Çünkü sen hakkıyla ölümü gördün. Bir dakika önce iman etseydin denizden o bir tarafa geçerdin. Musa Ama bitti. Saati geldi, emrimiz geldi, geri dönmez. İşte bu nedir? Hilimdir. Onun için biz bunu hayata yansımamız kulluğu nasıl yaparız bu isimden Allahu Teala'ya? Biz de halim olacağız. Hayatımıza yansım, yansımak için bunu biz de halim olacağız. Halim nedir? İmişak huylu olacağız. Hemen ceza kesmeyeceğiz. İnsanları uyaracağız. Bak yapmasan cezası var filanı var. Anlatabildim mi? En çok halim kime ihtiyacı var? Alimlerin. Hilme ihtiyaçları var. Ondan sonra davetçilerin. E her Müslüman da davetçidir tabi. İlmin bildiğin kadar davet edeceksin. Şimdi siz bu derste bir şey öğrendiniz. Gidip evde en, en ilk önce çoluk çocukla anlatacaksınız. Ama nasıl anlatacaksınız? Karşı geldiler size. Sabredeceksin. Hilim diyor. Hemen cezayı kesme ya. Hilim, elimden öncedir. Helim çünkü içeriye işler, ilimi ezberleyebilirsin. Ama hilim insanın kalbine, huyuna, adetine, ürfuna işler. Onun için hilim ilimden öncedir. Hilm etmemiz lazım. Bu allah Teala'nın bu güzel ismi ve sıfatı kime yansıması lazım? Mümin kula yansıması lazım. Müminde de bu olması lazım. Çünkü Allah Teala ne kadar hilm yapıyorsa kuluna, kafire yapıyor, biz nasıl yapmarız? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların başı Medine'de Abdullah İbni Ubey he? münafıkların neydir? Başıdır. Ki Allah subhanehu ve teala onun çifrini ilan etmiştir Resulullah'a. Ki o münafıkların başıdır. Münafık da kafirden daha ataşın dibindedir. Fidderkil esfeli minen nar. En alta. Çünkü münafık çafirden daha şiddeti azabı var. Çünkü hem çafirdir, hem de Müslüman olarak insanları aldatıyor. İçiye katlıyor. Çafirden daha zordur hüküm. Ona rağmen öldüğünde namazını kıldırmak istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer dedi ya Resulullah ne yapıyorsun? Bu münafıkların başıdır. Nasıl kılıyorsun? Dedi ben rahmet olarak gönderildim. Hüküm verici değil. Bak halimdir. Allah Teala dedi vahiy indi. Olmaz dedi. Kıldıramazsın namaz. Ondan sonra ne dedi oğlu Abdullah? En büyük sahabelerden birisi. Biliyor da babası münafıktır. Ama babadır. Ya Resulullah dedi Burdanı ver. Onun belki merhamet olur onunla. Verdi burdasını. Velev ki dedi ben burdamı veririm. Allah'tan bir şey yap. Faydası olmaz bunun. Verdi burdasına sardılar onu Resulullah'ın. Onun için Resulullah bak en münafıkların başına bile ne gösterirdi? Hilim gösterirdi. Bir dene çok kapa, kattı, bedevi. Bağırarak giriyor. Resulullah diyor kimdir gelen o uzaktan? Diyorlar işte filan. O diyor bi'se ahul aşir. Bu aşiretinin en katı adamıdır. Böyle yani adab urf bilmeyenidir. Ona rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor yanına hacetini görüyor, güler yüzlü karşılıyor, gönderiyor onu. Hazret Ayşe Perdenin arkasından şimdi hem Resulullah'ın bu kavlini duyuyor hem de Resulullah'ın fiilini görüyor. Bir çetrefil oluyor. Hazreti Ayşe de çocuk. Genç bir kız. Ya Resulullah diyor nasıl oldu bu çetrefil olmadı. Yani sen sözünde böyle dedin ama fiilinde. Yani sanki bir terslik var işte. Ya Ayşe dedi biz insanları rahmet olarak gönderdik. Ne zaman beni fahiş gördün, kaba sözlü, katlı sözlü gördün? Atabildim mi? E bu nedir? Hilim. Hilimle geçer öne. Onun için davetçi bir Müslüman en büyük sermayesi nedir? Hilimdir. Hilm edeceğiz, Allah'ın cennetini kazanırız. Hilm etmedikçe bize cennet yoktur. Hilimle cennet olur. Hilim olmadığı yerde cennet yoktur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben rahmet olarak gönderildim. Onun için bir adı da Resulullah'ın Nebiyyur Rahme. Rahmet peygamberidir. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً lil'alemin. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Eydir rahmet neyden oluyor? He? Sabırdan olur. Hilimden olur. İşte helm ne kadar önemlidir bir müminin hayatında onu da yansı, yansıması lazım o müminin hayatına. Hilim ilimden öncedir. Hilmi, ilmi ezberleyebilirsin. Hilmi ezberleyemezsin. İlimde rol yapabilirsin. Hilimde yapamazsın. Hilimde rol yoktur. Hilim yaşanılır. İçindeki yansır senin azalarını. Ama ilimde ben evet inanma, inanmadığım şeyi de sana anlatabilirim. Ama hilimde yok. Onun için hilim müminin gerçek sıfatıdır. Çünkü Allah'ın sıfatıdır, Allah'ın adıdır. Evet Allah bize hilmi nesip etsin hakkıyla. 22. isim. O da nedir? Allah subhanahu teala'nın güzel isimlerinden El-Hamid. Hamid. Hamid nedir? Ha? Hamd edilen. Yani hamid hamten alınmıştır. 17 sefer Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hamid hamten alınmıştır. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardi ve innallaha lehuvel ganiyyul hamid. Hac suresi. 64. ayet. 17 sefer Rabbimizin ismi Hamid ismi Kur'an içerisinde geçiyor. Nedir yani? Hakkıyla insanlar ona hamd eder. Yani hakkıyla insanlar onu herden anırlar, şükürden anırlar. Onları hakkıyla o mahmuttur. Hemten anılır. Bu nedir? Hamid. Yani hamid hamdin mübalağasıdır. Sıfatıdır. Yani dedim bir dereye hamid yani bu adam her çeşit buna ne yapıyor? Bu adama diyebilirsin. Bu adam çok hamittir dersin. Yani her çeşit bundan memnundur. Kulda olur hamid evet olur. Ama Allahu Teala'nın sifa hamd sıfatı nedir? Mükemmeldir. Kul Allahu Teala hakkıyla hamd etmesi nedir? Rabbine fissarra'i ve zarra. Şiddette de şükreder, bollukta da şükreder. Yoksullukta da şükreder, he? varlıkta da şükreder. Bütün halinde kul Allahu Teala'ya şükreder. Çünkü her şey Allah'tandır. Allah hemdi her zaman hak etmiştir. Çünkü Allah Subhanehu Teala'nın Taala'nın kaza ve kaderi, hikmeti, rahmeti, adaleti arasından çıkar. Bu üç taşın üzerine oturur. Hikmeti, hikmetle her şeyi yeri yerine koyar. Rahmeti her zaman şefkati ön plandadır. Adaleti bir miskali zerre zulmetmez. Eydir böyle bir Rab her zaman hamde layık mı? Layıktır. Kim hamd eder Allah'a? Ne kadar canlı bir evrende var ise hamd eder Allah'a. Hatta daha ziyade. Yerler, gökler Allahu Teala'ya hamd ediyor. Yani cemadet, canlı cansızlar Allah Subhanahu Teala şükrediyor, hamd ediyor. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحًا Biz onların hamdlerini, şükürlerini, tesbihlerini duyamayız ve anlayamayız. Ama kim anlar onlardan? Onları yaratan. Onun için Allah Teala bu evrende hakkıyla hamd edilendir. Neyle hamd edilir? Sıfatıyla, fiiliyle, ameliyle, kavliyle. Allah'ın her şeyi mükemmeldir. Her şey nedir? Mükemmeldir. Onun için her şeyde kul ona ne yapar? Hemdidir. Var mı bir dene bu evrende yaşasın Allahu Teala'ya şükretmesin? Bak iblis bile Allahu Teala'nın hakkını biliyor. Onu hiç inkar etmedi. Rabbil alemin. Anlatabildim mi? O da hakkıyla Rabbimi biliyor. Ondan dolayı nereden çıkarttım bunu? Şuradan çıkarttım bunu. İblis çekip gitmedi. Rahmetten atıldı. Bir de döndü allah Teala'ya. Ya Rabbi madem beni rahmetten attın. Çünkü o biliyor allah Teala'nın sözü birdir hiç olmaz. Biliyor ne zaman allah Teala mühkem söz verir. Geri yoktur ondan. Bildi ki Allah Teala onu rahmetten attı. Ne dedi? Döndü bir de Rabbil Alemine. Ya Rabbi madem beni attın, her iş hüküm senin elindedir bu evrende. E bir ricam var, beni beklet. Bu Adem ki benim bunun yüzünden, ben de bununla bir savaş edeyim. Bu hayatı dünyada, bu dünya hayatında bütün şeyimi burada koyayım. O bir tarafta zaten yandım. O da bile iradeyi, kavniyeyi kime götürüyor? Rabbil Alemine. Bu da bir nevi nedir? Hemdtir. Onun için Allah mahmuttur yerde ve semavette. Her çeşit Allah'a tesbih ediyor. Tenzih ediyor, yüceliyor. Her çeşit Allah'ta Allah'a şükrediyor. Ve hamd ediyor. Hamitten de şükür farkları nedir? Şükür dilden olur, Kalpten olur, azalarla olur. Şükür imandır. İman üç mesele üzerine kurulmuştur dedik. Kalp, itikadı, dilin kavlu, organların fiili, emeli. Onun için şükürde dilden demek yetmez. Sadece dilden şükretsen, amele dökmesen sen Allah'a şükretmemişsin. Yani aynen bir tanesi geldi bana bir iyilik yaptı. Teşekkür ederim. Ondan sonra adamın işi düşüyor bana. İşini yapmıyor. Nerede teşekkürün nerede kaldı? Değil mi? Onun için hem fiilden hem kavlden hem itikatten, amelden şükredeceksin. Ama hamd nedir? Hamd daha kapsamlıdır. Her şeyi kapsar. Hamd kalbinden olur, her şeyle hamd olur. Allahu Teala'ya hamd etmek nedir? Bütün adımlarımızda hamd ederiz. Şükür gözden görülen nimetlerin karşılığını vermektir. Ama hamd her çeşit hamd ediyor Allah Teala. Çünkü sonuçta her şeyin nimet sahibi kimdir? Allahu Teala'dır. Bu evrende Allahu Teala'ya her çeşit hamd eder şükreder. Onun için Allahu Teala'nın adı olmuş? Hamid olmuştur. Muhammed de oradan alınmıştır. Muhammed nedir? Anlamı? He? Övülen. Mahmud, Muhammed, Ahmet. Bunlar hepsi Resulullah'ın isimleridir. Hamid. Öğlen. Mahsuru var mı hamid demekte? Hayır bir mahsuru yoktur. Bir kul adını hamid koyabilir. Ama daha evledir dedik. Ne olması lazım? Abd, abde, hamidin kulu. Çünkü hamid Allah'ın Kur'an'da geçen isimlerinden olduğu için velev ki kullara değilir abid bırakmamız her zaman daha evledir, daha afsaldır. İyidir. Bu bunu nasıl güncel hayatımıza yansıyacağız? Dedik ki Allah Subhanehu Teala hamittir. Bu evren ona şükrediyor. Biz ne yaparız? Bu Rabbimizi severiz. İyidir. Sevdik ne olur? Allahu Teala sevgiyi nasıl tanıtıyor? Beni seviyorsan fiillerinde göstereceksin. Sevgi dilden olmaz. Sevgi kalpten olur, dilden olur, fiilden olur. Çünkü sevgi imandır. Kalbinle, hakkıyla seveceksin. Dilinle bunu ikrar edeceksin. Amelleriyle göstereceksin. Allah'ı sevmek nedir? Emirlerini yerine getirmektir. Allah'ı sevmek nedir? Yasakların önünde durmaktır. Ben seni çok seviyorum Ahmet kardeş. Ama geldiğimde fiilimle sana saygı göstermiyorsan ben senin fiiline hükmederim yoksa sözüne. He? Ya diyelim sen dediğin sözü tutmuyorsun. Sen sen bana saygı göstermiyorsun. Sevmiyorsun ben. Yok severim seni. Seven adam saygı gösterir. Onun için biz Allah'ı hamid ise seveceğiz. Sevgi de neyi gerektirir? bu Rabbimize yer göç şükrediyorsa biz zayıf kul nedir şükretmeyelim buna? Değil mi? Bu azim. Yerde semada mahmuttur, hamittir. O zaman ne yapacağız? Rabbimize biz de ona hakkıyla kullukta ne yapacağız? Hakkını vereceğiz. Allah'ın da hakkı üzerimizde nedir? Tek ona ibadet edip şirk koşmayacağız. O zaman hakkıyla hamid sıfatını yerine getirdi. İyidir bir kul hamid sıfatını mükellef mi kendi nefsinde yaşasın yani de o ismin anlamını kendine yansıtsın? Evet mükelleftir. Allah'ın bütün güzel isimleri kullar üzerinde olması lazım. İlle özel isimleri hariç. Halik dedik. Bunlar nedir? Hastır. Kimse yaratamaz. Ama hamid olabilirsin. Nasıl hamid olursun? İnsanlar seni sevirse, övseler hamid olursun. Eydir nasıl insanlar beni sever hamid olurum? Hakkıyla kul olsun. Allah'ın yolunda olsan insanlar seni sever. E Allah'ın yolundaydı ne ilakası var insanların sevmeği beni? İki ilakası var. Birincisi Allah'ın yolunda olmak hakiki mümin nedir? Yerdeki karıncayı acıtmaz. Derler ki avam değil mi? Zulmetmez, adaletli devlenir, halim olur, gafur olur, rahim olur. Her çeşe iyilik yapar değil mi? Bir tokat vursalar sen o bir tarafıma da vur derler. Yok kafirlere karşı ha. Bunu yanlış alıyorlar bazen. Hayır, müminlere karşı. Müminlere karşı biz zayıfız ama kafire karşı aslan pente kesiliriz. Her yerde biz köle şey değiliz, zayıf değiliz. Hayır. Müminlere karşı evet biz köleyiz. Onların köleleriyiz. Zayıfız. Nasıl efendi kölesine emreder? Kardeşim bana hakkı var emretsin. Hakiki mümin budur. Örnek sahabanın hayatına bak. Örnek Evliyaullah'a bak, salih insanlara bak. İyidir. Bu hamid sıfatı bizim yansımamız için hayatımıza ne yapacağız? Hakkıyla İslamiyet'i yaşayacağız. Hakkıyla İslamiyet'i yaşarsak her şey bizi över söver. Onun için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hamidlerin nedir? Hakiki müminlerin neydir? İmamıdır. Onun için adı Muhammed'tir. İyidir ne oldu? Resulullah her şey seviyordu. Her şey seviyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buğz edenler de, söyenler de Resulullah'ı ne dediler ona müşrikler Mekke'de? Dediler Muhammed nedir? Yani hem hamdolunlar ha? övünendir. Ne dediler ona? Adına muzemmem dediler. Zem olunan dediler. Muzemmem bir gün böyle dedi diyorlar. Resulullah dedi benim adım Muhammed. Onlar da hep müzemmemi küfrediyorlar. Elhamdülillah Allah beni onların küfründen kurumuştur. Müzemmem öyle dedi, müzemmem böyledir, müzemmem sahirdir diyorlar. E Muhammed'e gitmiyor bu. Değil mi? Kendileri bir ad koymuşlar ona gidiyor. E Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi sever. Ama kim sevmez? Evet şeytana uyan ayrıdır. Ama her şey onun için Müslümanları da Asıl olan müminler sevmesidir. Müminler sevdiği insanlar da sever. Bu bir. İkinci manevi. hamit oldun. Allah'ın has adamı olursun. Sen hakkıyla İslamiyet'i yaşa, Allah'ın has adamı olursun. Nasıl hamid olursun? İsterse olma. İsterse millet seni hamid etmesin. Otomatik yaparlar seni. Hiç sen uğraşma dolardan. İyilik de yapmasan onlara seni hamid ilan ederler. Nasıl? Sen hakkıyla Allah'ın kulu ol. Şeriatı uygula, yerine getir. Allah Teala ne yapar? Seni sever. Allah bir kulunu sevse nasıl sever Allah Teala bir kulunu? Hakkıyla kulluk yapacaksın. Allah Teala seni sever. İş bitti mi? Bitti. Burada bitti mi? Hayır bitmedi. Ne yapar Allah Teala? Cibril çağırır. Yer ey Cibril ben filan oğlu filan kulumu filan yerde seviyorum. Bunu ilan et diyor semada. Sema ehline ilan et. Cibril de semada ilan eder. Ey melekler der. Allah subhanehu ve teala Ahmet oğlu Mahmud'u filan şehirde seviyor. Siz de sevin. Onlar da severler. Ehli sema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor o kulu sevdiklerinde yer üzerinde ne olur o kul? He? Kabul kabul gör, görer. Kabul nedir? Yani her çeşit onu sever. Her çeşit onu sayar. Allah'ın onun için tarih boyuca hangi alimi, hangi, hangi iyi insanı insanlar sevmişse bilin o Allah'ın has adamıdır. O Allah'ın sevgili kuludur. Allah onu sevmiş ki bu kadar insanlar bunu seviyorlar. Var mısınız? He? Tabi varız. Ama neyle? E bu da böyle üç kuruşa beş çifte yoktur. Ne yapacağız? Amel edeceğiz. Dilden olmuyor işte. Çünkü bu bu Allah'ın terazisi sadece amel tartıyor. Onun için ne yapacağız? Şeriatı hakkıyla yerine getirsek biz de ne oluruz? İnşallah hamid oluruz. Allah subhanahu teala bu ismi hakkıyla bize fıkhını öğretsin. Ve bunu yaşamayı bize nasip eylesin. Bugün de bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil alemin.